بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Draga i poštovana braćo, cijenine sestre, nakon zahvala Allahu Đelešanu, stvoritelju svih nas, čitavog svemira i svega onog što je u njemu, i nakon salavata i salama našeg poslanika i vjernika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, ja vas iskreno selamim sve zajedno na čelu sa imamom, sa žanijskim odborom, ostalim kolegama i mamima, predsjedniku Mežlisa i svima drugima koji ste našli za shodno da se večera družimo zajedno, a sjećaju se našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, jer kao što znate, prema brojnim navodima on je rođen u ovome 12 mjesecu u Lakvadu, pa obično zbog toga se prave razne manifestacije. Ne da mi obilježavamo neke dane, niti da slavimo rođenja i nego jednostavno da se podsjetimo na njegov život i rad. I mi zato imamo priliku čitave godine, a posebno kada su dani Rebiju Lakvada u pitanju, onda se angažiranije malo tome tako podredimo i više o tome i govorimo i učimo salavate kao poznate, a to je sve ono što je Allah gospodar svemira u Kurani Kerimu i trebamo slijediti poslanika, ali i salam svakog dana u godini, a treba se podsjetiti naravno nekih momenata iz njegovog života što mi i činimo. I večeras kao što znate, tema našeg predavanja jeste Muhammed sallallahu alaihi kao simbol dobrote i ljepote i istinu, naš poslanik, ali se on je i dobrotom i ljepotom, kao što niko nikada nije na ovome svijetu. zbog toga mi imamo poslanika koji je naša dika. Poslanika, sallallahu alaihi sallam, koji je naš primjer i uzor svakom čovjeku i svakom vjerniku, pogotovo sve do sudnjega dana. I mi zbog toga se posjećamo na njega stalno, ne da bi o njemu samo govorili, jer to onda ostaje puka teorija, nego da to premijenili u praksu. Pa tako je ako bude poneki mebul koji se organizira na neki način u znak njegovog poštovanja, onda to treba da bude spjev koji će nas potaknuti, koji će nas inicirati da radimo dobro djelo. Ako će memo biti samo spjev gdje ćemo mi poslušati nešto što je radio poslanik ali a nastaviti na isti način raditi, onda to nije u redu. Onda to nije u redu. Zbog toga Allah Želešanu inicira i traži od ljudi da stalno razmišljaju, da promišljaju, da meditiraju, da na neki način jedni druge potiču i naša predavanje jesu zbog toga da postaknu nas na dobro, na hajr, na velike plemenite akcije koje možemo počiniti, jer jedino tako možemo uraditi nešto što je dobro. A sve ono što mi budemo onekome govorili, a ne budemo ga slijedili, ne budemo radili prema njegovim uputstvima, onda ćemo imati sutra odgovornost na sudnjem danu. Jer čovjek mora da zna. Ako zna, mora da djeluje prema znanju. Ako ne djeluje prema znanju, ima da odgovara. Ako ne zna, ima da odgovara. Jer muslima ne smije biti bit ne smije biti On mora da zna osnove, mora da zna komu je gospoda, gdje je kuda ide, šta, šta slijedi iza ovoga svijeta, mora da zna da ima i odgovornost u da ima i džernet i džehennem i da na neki način mora da se sprema za to. On mora to da zna ali isto tako kada zna mora se pripremiti za to. Jer žaba što mi znamo brojne informacije u našem poslaniku, ali i salam, ako to nema u našoj životnoj praksi, onda od toga nema ništa. Onda mi možemo govoriti kao što i onaj radnik u kaže, ja imam radno dijelo, ja sam radnik tog i tog preduzeća. Ako ne radi ni jedan direktor, niti poslovođe ga neće ostaviti na radnom mjestu. On mora da pokaže da osim obijela, i osim pripadnosti nekoj firmi, da i radi i gradi u toj firmi. E tako je musliman, onaj koji govori da voli poslanika sallallahu alaihi da voli, jel tako, i mevlud, doći na mevlud, on mora, ili na ovakvo jedno predavanje vezano za Islama, on ne dolazi da bi samo slušao o tome, nego dolazi da bi čuo i da bi to primijenio u svojoj životnoj praksi. Zato je naš poslanik sallallahu alaihi kako navodi poznati šehid i jedan od učenja, islamskih je iz 20. stoljeća odnao Bošnjaka, Mustafa Musulatić Rahmetullah Alihi, koga su partizani od 45. godine, kada su bili u gospodu Sovjetskim savezom, sa tadašnjim komunističkim sistemom, kada su ga ubili 45. godine u Sarajevu, 35. godini života. On je napisao jedan tekst 43. godine, objavio u u kome nosi naziv taj tekst harmonije između riječi i djela Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi U tom tekstu govori da nije poslanik ali sam radio ono što je govorio, da nije govorio ono što je radio, da nije bilo sretne sintezije i spoja, braćo moja, između onoga što je govorio ono što je radio, između teorije i prakse, njegova misija ne bi trajala na 14 godina. A ona kaže Mustafa Bosulađić, rahmetullah alihi, traje već 14 stoljeća, 14 vjekova. E zato je njegova uloga velika i kod nas i u našem društvu, ukoliko budemo željeli da slijedimo ali islama, da ono što čujemo, da nam to bude postrek da radimo. I onda nam nije zabrano da svaki dan učimo me da se posjećamo na njega, da zikr činimo, da spominjemo poslanika, da salam, da onda upućujemo njegove riječi, njegove hadise, kada bi svaki dan to radili, neće biti smetnje, neće biti bidata u nekim danima. Bida će nešto organizirati, a od toga ništa ne imati, Bog zna korist, Pa da nam pre, naša vjerske manifestacije pretočimo u pjesme. One mogu biti ispjevane, ali moraju da budu ukomponirane u našem životu. Ako toga nema, onda nema fajke od toga. I zato, braću moja draga, mi u ovom mjesecu, na brojnim mjestima, i u Sarajevu, i u Katnu, i Tuzlu imaju čitav mjesec manifestaciju poslaniku ali Jer kako ćemo, ako nećemo se podsjećati na njega, stalno da vidimo kakav je bio, šta je radio, čim se bavio, kako je mogao kao čovjek od krvi i mesa, obični čovjek koji ima i slabosti mane kao što i mi imamo, da postane jedna takva gromada od insana, jedan takav polos imana, jedan takav, dakle, insan koji je slijedio u Allahu vjeru gledio, koji je premio ono što htio, koji je ono što je znao pretočio u praksu i nikada ništa što nije znao nije sprovodio, a da nije sprovodio u svojoj životnoj praksi. I sve ono što je sprovodio to je govorio. E to nama danas treba. imamo puno učenjaka, imamo puno intelektualaca, imamo puno učenih glava, a nažalost ne imamo te zato nam u svijetu ne ide kako treba, ne ide ni kod nas kako treba. Vidjeli ste jedno govorimo, drugo radimo. I ne možemo uspjeti, ne da Allah beričeta. Allah daje beričet samo onda kad nešto kažemo, pa to je izvršimo. I Allah mrzi, kaže u Kur'anu, Allah ne voli one koji jedno govore, a drugo rade. Lime te kuluna mala tefalun. O vjernici, zašto govorite ono što i sami ne radite. Dakle, poslanik sallallahu alaihi nikada ništa nije govorio da to nije uradio. A nikada nije govorio osim ono što je E to je najveća škola i pouka koju možemo primiti iz njegovog sunneta i to je najveća pouka koju možemo na našim ljudima, našim skupovima prenijeti nama, ljudima, da znamo da ne može više ovako, da govorimo o poštenju, a mi bivamo nepošteni. Da govorimo protiv gibeta, a mi gibetimo. Da govorimo protiv mita i korupcije, a mi ga uzimamo. Da govorimo o tome kako treba voljeti Allah, a ne vidimo u našoj praksi da ga volimo. Da govorimo kako treba, treba slijediti Resulullah, a ne vidimo u našoj praksi da ga baš mi slijedimo onako kako on traži i voli, a ne kako se nama pričinjava. Jer mi treba njega da slijedimo onako kako je bio slijedjen od prvih generacija muslimana, onako kako su časni ashabi i tabiini slijedili njegov put na koji Allah nije ljud i što bi švada rekli da je put, a to je siratul mustakim i to je jedan put, nema više puteva i nema bošnjački ni bosanski islama, niti ima američki i saudijski islama. Ima jedan poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je učinio sve Allahove objave ranijim u jedan spoj, ahbabu moj, i Kur'an i je njemu došao kao posljedna verzija Allahove riječi i objave da on dostavi ljudima i da je kaže svima nama i muslimanima i nemuslimanima i fašistima i komunistima, taoistima i brahmanistima i srbima i hrvatima i bošnjacima i albancima i turcima i amerikancima svima. I nema razlike u islamu, braće moja draga, ima jedan poslanik koji je na kraju hađu nebijin, koji je bio kružnica i zatvorio tu kružnicu ranije poslanika jer su oni pravili taj krug, taj krug, a onda je poslanik ali samo jedna mala tačka koja je došla nakon 124.000 poslanika, odnosno vjerovijesnika je nakon 315 poslanika. Dakle, ukupno je bilo 124.000 vjerovijesnika i 315 poslanika, kako navodi poslanik sallallahu alaihi sallam, u jednom svom osnovnom hadisu, i on je onda zaokružio tu čitavu cijelinu i što mi kažem udario muhur i udario potpis i pokazalo da je on posljednji Allahov vjesnik, vjerovjesnik i da nakon njega nik, nijedan poslanik više ne treba, da će samo biti ulema koja će tumačiti njegove riječi, a ne ulema koja će tumačiti njegove riječi od Google i Facebook Efendije, nego pravo pravog Efendije koji poznaje Islam onakav kakav je Allah objavio, a ne onaj koji se nama preko vidite, objeveštani službi nudi na ovim društvenim mrežama, pa zato je narod ovoliko izbludio, pokudavio, nastali su rani, radni isisi, razne fol islamske države koji nemaju veze sa islamom, i imaju veze sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, zato što se ne uči od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, vjera ne uči se od poslanika, nego se uči od šefika. Ne može se uti vjera od šefika, nego od poslanika, je vam I nikad ne uzmajte ništa što vam drugi govore, osim onoga ako nije to temeljeno na Allahovoj vjeri, na njegovom sunnetu poslanika, sallallahu ali i sallam, i tek onda mi možemo da kažemo da slijedimo vjeru Resulullaha, sallallahu alaihi wa sallam. Zato imate volate, nema šta nema, od imama preko šejhova. Ko sve ne govori o vjeri? Kakvi šejhovi? Nadri šejhova? Kakvi insana? Nadri insana? Pa zato ima ovo stanje jer Zar može biti nakon jednog takvog poslanika, koji je naša čast i dika, koji nam je prenio ono od Allaha gospodara svemira. Allah samo daje ono što nije krnjavo, što je ispravno, što nije što je utemeljeno, što nije falsificirano, što je, nije derogirano, što nije, razumijete, skučeno, što nije smučeno, što ne valja, nego sve iznosi što valja, što je savršeno, što je dobro i od njega donosi poslani koji nema grijeha. Jer ga je Džibril nadzirao i Džibril Emin ga ispravljao i Džibril Emin ga čuvao i štitio i on nije mogao ništa kazati što nije bio sa tim zadovoljan Allah Želešanu a pa svi drugi, od Aristota, Platona i ostalih Plafona, od raznih tamo drugih i filozofa, ne znam, mislilaca, to ovi naši učenjaka koji danas, razumijete, šniraju i nešto pametuju u čitavom svijetu, nema, nema, nema tu znanja ukoliko nije znanje zasnovano na Allahovoj knjizi i na sunnetu poslanika sallallahu alaihi i na časnim imamima koji su to preveli današnjeg dana, to znanje koje nije izhavećeno koje nije izvrnuto, koje nije prevrnuto, koje nije sa našim ovim grijesima zamuguljeno, što nije sa ovim našim, jel tako, onaj junasima zapuguljeno, što nije sa ovim raznim, vidite, raznim sektarkim učenjima izvitopereno i mi danas imamo ovo stanje koje imamo i ne možemo drugačije ni imati. Braćo moja draga, kad ne vidimo da mi slijedimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onoga koga Allah poslao prije 1400 i nešto godina. Dakle, ove godine se navršava 1444 godine, kao što znate od njegovog preseljenja, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je dakle prije gotovo 1450 godina donio tu ljepoticu koja se naziva Islam, tu suštu, dobrotu i ljepotu koju mi možemo samo prepoznati u njegovom životu, u njegovom slijedjenju, u njegovom interpretiranju vjere zato, braćo moja draga, svi trebamo jedni druge pozvati da se vratimo toj suštinskoj, pravoj, izvornoj, originalnoj, nepatvorenoj, nefalsifikovanoj vjeri koja se zove Islam. Za koju je Allah u Kur'anu rekao Inne dina inda Allahi Islam. Od Allaha jedini din koji je fin je Islam. Nema drugog fina, dina koga Allah priznaje osim Islama. Kršćanstvo, židovstvo, taoizam, brahmanizam, konfučionizam, je obični jedan izam i nema veze sa Allahom vjerom. Sve je to izvitopereno, iskrivljeno, izvrnuto, falsifikovano. Jedino ima Allahova vjera koju predstavlja Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A mi predstavljamo onoliko koliko slijedimo poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Slijedimo ga 5% toliko i predstavljamo vjeru. Zato nam je vjera danas iskrivljena. Zato nam su ovakvi džemati, zato su nam ovakvi muslimani, ne mislim kod nas, nego svijetu i pogledajte, da jedni druge biju, jedni druge udaraju. A onaj ko zna poslanika, ali salam, on neće odmah ni udariti ni krav, ni ni vola. To poslanika ali se ne da, ljudi moji. Ne da životinji udarati odmah. A vidjeli ste li, nađu ljude pa udaraju, pa ubijaju. Koga smiješ da ubiješ bez Allahovog izvina? Allah nije dozvolio da životinju ubijemo bez njegovog izvjela, moramo ono fino, onu životinju koju je Allah dozvolio da poljemo, moramo, kako je Salam naredio, naoštiti dobro nož, ne smijemo ili tada patiti, jer nam je Allah počinio životinje nama, a mi treba da se klanjamo Allahu, a sve nama počinjemo i brda i planine, i more, i jezera, da uživamo u njima, da osjećamo ljepotu Allahu, da vidimo njegovu egzistenciju u tome da vidimo dakle ono što nam je Allah poslao kroz tu ljepotu i da uživamo u tome i da ona ne da koristimo, ali ne možemo koristiti bez njegovog izuna, moramo koristiti samo sa znanjem koje je donio poslanik se i da znamo kad možemo čak životinju da ubijemo, to je da zakorijemo, možemo samo onda kada kažemo bismillahi Allahu Ekber. Ko to danas nije čovjek da ubijati u ime Allaha jezik ispada Allah. Ko? Svaki čovjek je Allah ubrao. To je Allahov stvorenje. Ko ima pravo da ga dirne? Sad ćeš ti reći, ja uspostavljam rije. Koji rije? Ima li iko da bolje uspostavlja rije osim nas Allah? Osim naš Allah, Gospoda, svemira i svih nas. Imamo li na ovom svijetu više ljudi da ikoga psuju i maltretiraju nego gospodara svemira i svih nas. Jeste imali ikada čovjeka da vam više naša učinio nego što ljudi sad prema Allahu čine? Ovi radni čakri, munafici, ekstremisti, ove davali mafije na svijetu, ovi svjetski lideri. Imali li da više ne poštuje Allahovu vjeru? Pa onda bi Allah to sve potamanio. A vidi, ne diraj. Ne diraj nego je ostavlja da nam određeno. Zašto je ostavlja? Da i mi pozovemo vjeru. Eto zašto je ostavlja. On je ostavlja da mi kažemo čovjeku čovječe, dođi s nama. Ne da ga ganjaš, da ga ubijaš, maltretiraš, ljudi moji. Čak je ma ne. E, nego ganjaš sa baklavama i sa osmijestima. Da ti dođe na kapu, na baklavu, da mu ti kažeš da je Allah sve stvorio i da si ti to doživio, vidio, čutio, doživio tu ljepotu, tu ekstazu, u svom namazu, u svome prostoru, da si doživio najljepše stvari u životu. I da onda ti njemu to preneseš, zato Allah hoće. Allah mi njih dan uništio. Pa ima niko moćni od Allaha. Ljudi moji, pogledajte šta rade cionisti, pogledajte šta rade ovi razni svjetski policajci, šta rade od svijeta, koliko su svijeta do sada ubili, pobili. Nisu muslimani jedan rat izazvali do sada, sve drugi izazivaju, vidite. I prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, i ubijanje ljudi u Afganistanu, preko 3 miliona i 800 hiljada je ubijeno ljudi u Afganistanu. Nisu muslimani izazvali, prvo Rusi, pa onda Amerikanci i sa njima ostali Britanci koje sve stigao. Polazi danas u Siriji, bombarduje Siriju koliko god hoće, koliko hoće. I niko nema odgovornosti. <laughs> Nema odgovornosti. Nema. Osim negdje, kad nekoga ubije, onda svi se sastanu i žale za njima. I naravno, u islamu nema jednoga ubiti. Ali gdje su ovi milionima? Ko se diže? Ko je digao svoj glas? Treba Allah sutra dovarati za to. Jesmo mi dizali glas kad su ubijali palestince? Evo pogledajte na društvenim mrežama. Dovode židovi djecu malo dvije, tri, četiri, pet godina i puštaju velike mučijake na njih ne bile. Gledali, mogli ste da pogledate te snimke, ne vidite šta se sve radi. I to Allah trpi zašto? Da ljudi iskuša s jedne strane nas u našem saboru i u našem pozivu da ih pozovemo ili vjere i njih u njihovoj drskosti. I zato je Allah ne dira, kad je uzme na dana, vidjet ćete šta će sa njima biti. A naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, koji nije znao ništa više od nas o budućnosti, Allah njega podučio i u njegovo srce ubrizgao ilham, ilham, nadahnuće, pa je rekao ono što je kazao u svojim vjerodostojnim hadisima i tačno nam predstavio, pokazao i dočarao šta će sve biti na ovom svijetu. I onaj ko čita njegove hadise, ali nažalost mi gledamo više serije nego što čitamo hadise, zato i ne možemo to poznavati, zato jesmo izgubljeni u vremenu i prostoru, ako bi čitali njegove hadise, prepoznamo ove svjetske iglise, I odmah ih prepoznaš, tebi muljati. Pogledajte kako nam lažu, kako nam govore o raznim islamskim državama koje uopće ne postoje. isto islamske države, to su tvorevine njihove, jer oni ostvaruju prvo tu vojnu tehniku što troše na taj način, drugo što farmaceutsku također, jer je puno ranjeni i treba im neko da se obogati i dobro, to obično te kompanije rade, a onda treba im i nasa da se izvodi na razne načine, a onda je treba naravno da se muslimani ubijaju jedni sa drugima i zato se ta kampa izaziva. Da muslimani čitaju Allahovu knjigu, da ona im priđe jedino u brigu, da oni čitaju poslaniku Islam hadise, kako je poslanik Islam govorio, a kako je naša iskrena ulema kroz historiju protumačila, mi bi svaki ovaj potez prepoznali. I međunarodne i međuzabavne zajednice koja se sa nama zabavlja čitavi ovih desetljeća. Mi bi to lijepo primijetili. A koja nama krem, što mi vjerujemo više bilo kojoj TV stanici, koja je dobila zadatak da nas odvodi od pravi sistema vrednota i Koja je nama kriv što mi gledamo sve tuđe serije, a ne gledamo ono što je poslani, samo alaihi Ali sellem rekao, kazao nam, poslao nam, poručio nam, sugerirao nam kako ćemo da radimo da bismo osjetili ljepotu i ovoga svijeta, jer smo prošli i ove zlame i ove kataklizme kroz koje ćemo proći, a onda nam najavi da će jednoga dana sve doći prave stvari na svoje pravo mjesto. I oni malo mlađi će to sve ti inša malo da, da kad se sjeti naše riječi ovdje iz oražbanja, da smo najavili triumf i pobjedu Islama, jer nisam ja to najavio, ja ne znam ali zna onaj koji je jedini znan, Allah. I on je preko svoga poslanika proslijedio nama te informacije. A nažalost mi kao da smo čarani ljudi moji slijepi kod naših očiju. Toliko hadijskih dijela koja govore o svakom momentu i kada čitate hadijska djela kao da gledate ove događaje u Siriji, u Palestini, u Čečeniji, juče u Bosni, u Afganistanu, Iraku, u Libiji. Pogledajte, ljudi moji. Ali mi to ne gledamo. Više drugi to prate i gledaju. I oni znaju šta se dešavati i zato usmiravaju određene, vidite, procese da idu na način kako njima ugovara. Zato, braćo moja draga, u ovim danima kada govorimo o islamu, vratimo se tom dragulju koji jedini ima navigaciju da nam pokaže kako ćemo se snaći u 21. vijeku. Neće nas dovesti ni ovi lideri koji su besmišljenjaci, ne sikirajte se ljudi moji. Neće nas dovesti do pravog puta. Neće nas ni oni koji su grijeha više uzeli kao svoj oblik obožavanja na Allaha Tu nas samo dovodi Allahova knjiga i sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam i oni iskreni vjernici koji će to oslijediti i gledati. Naše šta da radimo? Da radimo kako Allah odredio. On kaže radite, pa će Allah njegov poslani i vjernici vidjeti vaš rad. E to je na nama zadatak. Da mi radimo bez obzira što će sutra da bude. A bit će odmah bolje čim radiš da afirmiraš dobro, da govoriš istinu, da izbjegavaš mještanje da ne bude ti imaš tri sina i dvije čerke i ti žena, svi sedam vas radite u firmi, a vaš komšija, ni njegov sin, ni njegova čerka, ni muž, ni žena ne rade, a ti ko biva musliman i dolaziš u džanamiju. Nema muslimana, zapamti dobro, jer to je manet koji je daš nama. ima učešće i može da reagira, bilo u policiji, bilo u našoj zajednici islamskoj, mora da bude pravedan, jer to je manet koji je Allah dao. La emanete, la imane men la emanete lehu. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam kako prenosi imam Ahmed u svome musnedu. Nema vjere ni imana onaj u koga nema povjerenja, onaj ko je emanet zapostavio. Nemojte, lako je kol šehadu, to se izgovara. A šta je vjera? Iman će sastoji od vjerovanja u srcu, duboko u srcu. Kada niko ide zna da ti vjeruješ, od izgovora ešhedu an la ilaha illallah, vešhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu i od dijela koje to potvrđuje. Od dijela koje to potvrđuje. Gdje su nam dijela? Gdje su nam dijela? Ja često volim kazati svojim studentima, čak mi u islamskoj zajednici 90% nas ne vjeruju uopšte u sudni dan, u smak svijeta. Kažu kako? Pa lijepo. Jer ako vjeruješ sudni dan, ti znaš ako nisi pošten, nisi dobar, uzio si tuđe mjesto, zaposlio si svoga sina, svoju čjerku, a nisu zaslužni, zato ima onaj treći od komšije koji je daleko ugroženiji, a ti zaposlio svoga sina. Eto vidiš da, da ne vjeruješ, pa ti da vjeruješ, da znaš kakva je opasnost uzeći tuđi ha! Što vidiš? Pa kakav bi ti bio? To je znak da mi ne vjerujemo, nego je to odmah koji smo naučili to lijepo jeskom kazati. Daj, daj, daj, Imate onaj zikru čini ako čitav dan. Da vidimo taj zikr u praksi, ljudi moji. La ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. A pokaži da Allah i da svega. Šta se onda bojiš ovih dinjavučara? Šta se bojiš mene? Šta se bojiš nekog čovjeka na vlast? Razumijete? Ako znaš da Allah i da svega. Čim svakog se bojiš, da vidiš da ti svakog više obožava nego Allaha. To je priča, to je govor samo. Jer ashabi su potvrđivali ono što su govorili, potvrđivali. Poslanik Ali što je govorio, potvrđivao. Hasan al Basri što je govorio, to je potvrđivao. Hasan al Basri kaže, nikada nisam izgovorio jednu jedinu riječ. Nikada nisam rukom nešto dodirnuo ni Nikada nisam nogom kročio negdje krenuo, jer se nisam upitao je li to pokornost Allah, ili je to grije. Ako sam ustanovio da je to pokornost Allahu i njegovom poslaniku, ali islam, to sam rekao, to sam uzeo i tuda sam krenuo. Ako sam odgovorio sebi da to nije dobro, ja sam odustao. E to su bili vjernice. To su bili mujni ljudi moji. Lako nama govoriti vjernike. Treba pokazati to. Lako je govoriti ja igram u nekom timu, u Realu, u Barceloni. Lako ah, predstaviti staviti dres i desetku poput Mesija. A igraj ti 90 minuta te vidimo. Moraš igrati, moraš driblat, moraš zaustavljati igrača ljudi moji. Vidite koliko nama treba driblanja na ovom svijetu, koliko treba zaustaviti ovi pohoca, griha, ovi razni, vidite, ovi razni koje takvi strujanja koje moramo zaustaviti. Ne možeš zaustaviti ako ne budeš imao kompaktan tim, koliko ne budeš imao jednu koji dobro brane, koji se čuvaju, koji su potkovani, koji imaju, jel tako, i kondiciju, koji imaju formu, ne ulazite onako na teren, to, to je onda ukidanje maneta koji nam je povjeren, jer nama je Allah dao da na ovom svijetu uđemo i da igramo na ovom zemaljskom zelenom tepihu. I mi smo ovdje futbaleri veći od rijeke i svakog drugog futbalera. Zašto? Zato da bi mogao da se pripremi za i svijet. U koji je prostran kako poslanik ali se vam kaže Arduha, Ardu, Sema, Vati, Olad, džennet koji je prostran koliko nebesa i zemlje, koliko nebesa i zemlja, ti treba po njemu da hodaš, kako ćeš u džennetu doći do Hulija, kako ćeš doći do njih džennetskih lijepih izvora do hada poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam, do njegovog poznatog izbora, kako ćeš čovječe, ona bez kondicije, moraš da bude kondiciju da imaš svaki dan pet puta trening, više nego džeko, ko bi rekao i pjanić ostale, Znači imamo sabah ili odla trening, na sabah namaz, imamo na podne namaz, drugi trening, imamo treći trening na ikidi namaz, imamo četvrti trening, jel tako na akšan namazu imamo, evo peti trening kao smo sada imali, ovim naši imam, trenerom, jel tako imali smo ovdje, evo peti trening, a ko još ima poneki trening onako sam, ima one posebne visinske pripreme na svom pratu, na kijamu, leju i namazu. On je još više svoju taktiku razvio, još je više snage dobio je kondicije dobio, onda može po džernetu da ide gdje hoće. Zato imaju stepen u Nisu svi ljudi u istim dijelovima džerneta. Imaju najljepši dijelovi džerneta, to je džennetul firdeus podkupolni dio, baš kao u ovoj džamiji, ovaj najljepši dio džamije je podkupolni, vidite, nije tamo negdje u Đošku neka sobica, nego je ovo podkupolni dio. To je najljepši dio džemneta, u njemu će biti poslanici, evlije, šehidi, dobri ljudi tako dalje. E sada, u idu oni koji su najspremniji, treba do njega doći, jer džemnet je prostran koliko nebesa i zemlje. I zato poslanik se vam kaže, između, između dva dvije deređe ili dva stepena dženneta je stotinu godina hoće. Toliko je to daleko. E da bi to mogao ostvariti, moraš ovdje pokazati svoju formu i moraš pokazati jedan svoj pravi stil. Zato, braću moja draga, evo prilike da ovim danima ne budemo se samo lako skupljali, da se sakupimo i da održimo neki program. Da, da nađemo način, da jedni drugi podržavamo na tome. Da nađemo način da pitamo ima li neko nešto da je u poslaniku, ali sam to je provjereno što je dobro da mi to primijenimo. Jer vjerujte, svaka primjena poslaničkog sunneta ili ajete iz je približavanje Allahu Đelešanu. Svaka primjena našeg šarijata je poboljšanje stanja na ovome svijetu. Svaka naša primjena, svako odagnavanje griha, a približavanje nekom fardu, činjenje farza, jeste odravljenje ovog društva i čitavog čovječanstva. I mi ne možemo ozdraviti društvo na ovaj način vidite sve za novu godinu, kad sve bude bilo, kad sve bude, razumijete, onaj svoju čast, jel tako, izgubilo i vidite kad će sve da bude u ovim noćnim, takozvanim ludim noćima, a onda svi očekuju, vidjeli ste, meni najsmješnije kad vi dođete pred drugu godinu, ono, 31. decembra, a dođu novinari i pitaju, oni prolaznike ovo je, šta vi očekujete u novoj godini? <laughs> oni svi kažu, nadamo se, nadamo se, a gdje ćete provesti? Onaj kaže u restoranu, kaže u disko, onda da se spusti nisko, onaj kaže idemo onda, onaj kaže idemo onda sam sa rajom, imamo neki parti, imamo ono, razumijete, tamo piće, imamo neze. I ti vidiš, svi izazivaju Allahovu srcu. Svi izazivaju da im Allah uništi ono malo privrede što imaju. I ono malo poljoprivrede što imaju. I ono malo zemljišta što još nije razvojeno i što nije ošlo u tim I on opet kaže, nadam se, Ko to tebi daje sreću? Ko ti daje na falu? Ne daje mi firme, ili preduzeće, koliko to Allah ne da U njega je sve. U njegovim rukama je sve. Zato, braću moja vrana, vratimo se iskreno slijedjenju našeg poslanika, ali salam, jer mi možemo o njemu govoriti puno. Nećemo ništa povećati njegovu veličinu, njegovu čast, kao što znate, ili kad je Allah govorio, nikad nećemo povećati njegovu supremaciju u svemiru, niti njegovu veličanstvo mi samo sebe ovim povećavamo. Ja ako govorim, ja sebe na ovaj način, na neki način Vi kad slušate, vi osjetite neku ljepotu u sebi, mi sebe u sebe dižemo, na tako, sebi dajemo neki, neki onaj novi, kako bi rekao, impuls. Ali neću time ništa poslanika, i se ona više postaviti na mjesto kojemu je Allah. On je najveći, najbolji, insanom kamil, potpuni čovjek koji nije riješio, koji se prihada riješio, koji je sve dunjalu postavio kada smo dao sjetnicu u početku, evo ti dajemo najljepšu djevojku izabeli da te oženimo sa njom, evo ti bogatstva para koliko god hoćeš. Samo reci, ali ostavi tu vjeru i evo ti budi naš kralj u Mekki, samo ostavi tu vjeru novu koju si počeo da iznosiš. Tamo kaže, tako mi Allah, kada mi sunce dali u desnu, a mjesec u lijevu ruku, tako mi Allah, ja to nikada ne bi ostavio. Imate li nas na bilo kojem položaju da kaže sve ostavljam radi Allaha. Pokažite mi ga da ga poljubim u čelenku. Pokažite mi ga. Svi se bore. Svi se bore za ovu lešinu dunjaločku i u društvenoj, političkoj i našoj zajednici. Svi su naletili samo ganjaj položaje i ganjaj tako dobro radimo, ne ganjamo Allahovu vjeru, ono će nam Kako bi vjera odravila, kako bi prodisala, kako bi muslimani lijepo živjeli, kako bi drugi poštovali nas muslimane, braćo moja draga, a ne smatraju nas najvećim, vidite, propalitetima i ljudima koji gledaju samo koga će zadavi da ga ubiju. Pogledajte poslanika, ali se vam, kakav narhamet, kakav rahmet je pokazivao prema ljudima, Navešao sam samo jedan hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa ste vidjeti kako je ljudima olakšavao, kako im je prilike davao, kako im nije sputavao, kako im nije maltretirao, kako im nije, kao što ovi rade, vidite, muslima, samo drugačije progovorio na Facebooku, na nekim društvenim mrežama, vidjeli ste po osice, lete radni čimbenici koji su sebi nakli razne imena od onih hajmana, pa do insana, od abu, ebnu, i je sve to naredilo, ne znaš mu ni oca ni mater, ne zna se nigdje, a u nas ne može biti takav poslanik, svaki je znao se odkle, s kojeg grada, kojeg plemena, vidite kad je Ali bio, kad je bio Ibrahim Ali za sve se njih zna, i komu je otac, i komu je mati, i komu je dajđa, i komu je amiđa, i kojim jezikom je govorio, i kakav je bio u mladosti, a danas ti vidio si imaš tamo šejhove, ne zna se ni ko je, ni šta je. I akcionista ili je, ili neki drugi fašista. A danas akcionisti i fašisti nauče arapski jezik za 3-4 godine studiranja na nekom univerzitetu i sutra vam pričaju o vjeru. Pričaju, samo da vas sutra zavaraju i da vas u nekom drugom, drugom, jel tako, nekom kolotečini odvedu. A mi ne gledamo ko je, zato pogledajte, Allah je nama poručio preko svojih poslanika, nikoga ne slijedi ako mu ne znaš čitavo porijeklo. Kako je mislio? Šta mu je babo mislio? Njegov dedo. Zato su u nas i traži kad se udaje da mora da ima svoj svoj, da se zna ko je odle. Ne nalazga odneku sa sidom, pa ti uzmi, pa ćeš vidjeti šta ti biti ta A, on se sad s Facebookom filo, tamo i ne znaš ni ko je, ni šta je. I on onda misli, da se malo našminka, dotjera s red malo i marami nabije na glavu, on misli to je ljepota. Moraš ti znati sve. E zato je nama Allah poslanika, vidite, dao u emanet, da ne možemo vjerovati ljudima da ne budemo znali tko ko je, i šta je, i odakle je, da bismo mu povjerovali, naravno. Jer vjera je, ljudi moji, emanet koji se čuva. Možeš izgubiti život, nije problem, ako si vijeli ućeš u džene Možeš izgubiti sam novac ako si vijeli opet je predmet, neće mašiti. Možeš izgubiti svoje auto negdje, da ti sleti u rijeku, da ti ostane živ. Nisi puno izgubio, ne sikiraj i Allah će to namiriti jednoga dana. Možeš izgubiti svoje odijelo, možeš kapnu, a nemoj da izgubiš vjeru. Jer vjera je jedini ključ kojim se otvara džennet. U ostalo ništa nije. Sve da ostavimo, nije, nije ti ugrozio, nije ti ugrožen ulazak u zato, braćo moja draga, gledajte ono što je, što je sigurno, što je provjereno. Gledajte ono dok čega ćemo ući u te ljepote, u taj vječni džennet. Jer vidite, kad dođemo tamo, vama se čini ovdje puno živimo. On ne daje ovom da radi, daje ovog sina, daje ovog čerku, misli, dobit će nešto. <laughs> Razumite, ne visite, neće. A vidite, kad se bude umiralo, kako će ti sva slika ti tvoji neprilika i tvoji nepravdi se pokazati. Vidjet Zato je poslanik kada Islama nas učio i pokazuje kako se traži prava ljepota u životu. Da ti osjetiš i odšutiš kada nekome pomogneš, da u tebe osjetiš ljepotu. A ne koliko drugog iskoristiš, pa da ti on pomogne. Razumijete? Zato pogledaj sa On nikada nije ostavio ni jedan jedini zalogaj najveće u svojoj kući. To Jedan put kada imam Buhari, prenosi hadis, kaže bio na namaz, namazu, tamo završio namaz u kojem se okrenuo prema ljudima, kao što naši imani se ovako okrenuo, se okrenuo prema ljudima i kaže od poslanika ali sam nekada bi ostajao pa bi zikrio i stojao na mjestu gdje je bio namaz, samo se okrenuo prema ljudima, kada od poslanika ali sam preko ljudi počeo da, da im malo sklanja i ode u svoju sobicu. Oni gledaju što li, nikad nije tako brzo letio, vjerovatno misle da je neka nužda u pitanju. Međutim, on nakon minutu dođe i nosi jedan komad neobrađenog zlata i kaže dobio sam ovo prije namaza, ne bi volio da znači u mojoj kući. Podijelite onima koji su potrebni. Vidite, on je uživao u davanju On je uživao u užitku drugih. On je osjećao ljepotu i slast kada nekome nešto učini. Kod nas je obrnuo drugi iskoristavati, a ne njima davati. Mi moramo drugi iskoristavati, da nam oni daju. I onda mi te hvalimo insana. Pogledajte, kako ti je skuda. Nema veze koja je zajednica. Društvena ova, ona, pogledajte što malo pogledajte, pa ćete vidjeti. Eto vam špiglo, vam pogledajte i vidite. Odmah znate. Vidite u čemu je stvar. Sve je krenulo, ljudi moji, za ovim dunjalukom koji je prolazan i munjevi, i plahovim i nestane ga i nema ga kao što kaže poslanik ali islam bed dunija i ahiret ila mislu ma jedra na hadu musdavu hadu fil jadni jedri kao što prosi muslim u svome šta je dunjavu u odnosu na hiret Dunjava u odnosu na hiret kao kad neko od vas ovaj prst pa je poslanik ali islam pokazao na kaj prst stavi u mora i onda ne izvadi i ono što ostane na prstu to je dunjavu od mora stavite u more kad budete pored Jadrana ili pored sredozemnog mora ili Atlantskog ili Tihog okeana, turite malo prst u more ili okean pa izguste, pa ćete vidjeti šta je ostalo. Kap ili dvije ili tri kape. Eto, eh, to je minao. A ono što ostalo u moru i okeanu, to je ahiret. I sad da najte, braću moja trebali biti borci za hiret, koliko bi se trudili, lomili, letili, trčali. I ti pogledaj danas ovo pogledaju. Na televiziji pogledaj samo serije, pa reality showove, pa zabavne emisije. Sve je krenulo da zadovolji samo strast insana koji je ovdje jedan trenutak. A ono što je vječno, pazite, vjera, toga ponekad ima i dođe neki sektaške po našim televizijima i još i krivo one objašnjavaju. A kamo da dođu pravi ljudi i da pravo vjeru tumače. I kod nas kada je bilo uvođenje vjeronauke škole, čak je bilo našoj zajednici ljudi koji su govorili to ne treba, uništimo Mekebe. A ja kažem, trebalo bi da bude 90% najmanje vjeronauke u školama, a samo 10% drugih prije. Ako hoće da popravimo društvo, ako hoće da izmijenimo svijet, da onaj koji završava ono što zna da primijeni u praksi. To ne može bez 90% islamskih predmeta u osnovnim i srednjim školama na univerzitetima. Ne islamskim, državnim. I tek onda kad imaš 80-90% problema koji govori kako trebaš biti vjerni, kako trebaš što roditelja poštivati, kako trebaš starijih poštivati, kako trebaš svoju domovinu poštivati, kako ne smiješ hapa u domovini, nego ti domovini dava. I kad se tako pripremiš, onda ćeš ti imati sutra društvo. Maš Mi imamo sad društvo sa puno znanja, ali sa vrlo malo karaktera. Naš profesor Šukri, Šukrić to rahmetullah, ali kaže, nema djeco, kaže, mi vas ovdje dobimo kao telat, kaže, sa informacijama. Imate li puno informacija? Sira, analiza, fika, biologije, tehnologije, svašta vi imate. Ali gdje je odgoj? Ko tome posvećuje Ko Vidjeli ste. Ko nastavnika, profesora govori o odgoju kad predaje matematiku, fiziku, hemiju i svi su postavili danas vrlo sposobni, ali da drugo unište da ga ubiju. Onaj koji studira ekonomiju i marketing, on studira kako da utrpa robu, Allahovom robu, koji živi kako. a ne uči kako će živjeti u kapru koji je dulji nego ovaj svijet, ljudi moji. Kako tamo sa merecima izdati nagrad? Kako govoriti na ta pitanja? Ko nas uči ljudi moji? Koje emisije na televiziji? Pa onda da govorimo na sudnjem danu. Pazite. A za ovo nekoliko kapi sve je podređeno. I e sad kakvi mi trebamo da budemo? Zato ja kažem, naše program na televiziji treba da ima 90% pravi, moralni emisija, i vjerski da bi popravili narod. Mi ne mogu ni jedne gotovo Ako imaš, još pravi islam, razumijete, kad se pojavi, pojavi se neki džontro, pojavi se onaj, pojavi se neki sektašija, i još više govori nužnije o vjeri što je, što je I onda mi govore, vidjeli ste da to mi imamo ovo što imamo danas u svijetu. I nije se čuditi. Zato što ima povratka ovim pravim potezima. I ovaj hadis samo da kažem, pa ćemo sa njima pobog da završiti hadis se malo dulji spominje da ima muslim u svome sahihu, da znate, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, da je njegov veliki prijatelj i ashab Ebu Urede kaže jedne prilike kada je džaja rekao u nebiji sallallahu alaihi sallam sa kala halak ja Rasulullah. Jedne prilike jedan čovjek došao u džaniju, poslaniku alaihi sallam i kaže Allahov poslaniće, ja sam propao, propao sam. Poslanik kaže, ona šta te upropastilo? A on kaže na vratu, ala im leti fi Ramadane. Svoju ženu sam prišao za vrijeme Ramazana. Dakle, vrijeme Ramazana u toku dana kada ne možeš prići svoju to ženi jer se posti, on je prišao imao s njom intimni Napravio i došao Ali Salam da mu to kaže. Jer manji grije dovoljne pokajanje pa će Allah i A veći grije koji zatima sankcije, kao što je ovaj veliki, on se mora ovdje sankcionirati na ovom svijetu. I ovaj čovjek došao da bude sankcionisan, da bi na ovom svijetu taj grijeh sa njega I dolazi sam, izbezumljen. Nije mogao da je dura prišao svojoj ženi. Ne da on se oženio, nije mogo i dura svojom mladicom u sobi sjedio i Ramazan bio džaba što je Ramazan to poste, oni su otišli u poste. I nakon toga vidi da je trčali trči ali sam da to popravi koliko je moguće, eto, kanjava je samo da na ovom svijetu ne bude i onda, kad je poslanik Ali Islam čuo, zato kaže njemu, kaže, hel tehidu ma duktiku rakabe. Imate način da oslobodiš roba, jer je prvi šart da roba osloboditi ako možeš. Slobodi roba koji je tad još bio i time će Allah vama obrisati tu taj grih i na njega se više ne vraća. Kaže, ne mogu Allah poslati. Kaže, hel te ste ti, te sume šahrejni mu te tabi ajni, Imaš li priliku mogućnost da, klanja, da postiš dva mjeseca uzastopno? 60 dana, šehreji mu te da bijajniš. 60 dana su dva mjeseca uzastopno da postiš umjesto tog dana. I pustaj dan da napustiš. On kaže, Allah, postiče ne mogu. Hoće da kaže, nisam mogu jedan dan iz dura, da ja sam još 60 dana dura. Razumijete? I onda Ali Islam njemu kaže, težidu, en tutimu, en sitine miskina, imaš li namre da nahrani 60 doma? pa će ti Allah to oprosti. On kaže, nema, Allah oprosta neće. Vidite kako je poslanik Ali sam poučavao šta će da uradi, ovako kako šeljete da vidim. Ali vidim da čovjek nema, ste ovo sam da govorim, kakav je bio naš poslanik Ali kako nije ljudima otežavao, vidite, govori ono što treba da uradi, on to ne može ništa od toga. I gledajte, kaže, kale, ovaj naš Ebu Hureyre koji prenosi hadis kaže, rekao je Hureyre sume dželese, zatim je taj čovjek sjeo. Poslanik Ali Islam sa sahabima razgovarao, taj čovjek je sjeo. Feutija nebiju sallallahu alaihi sallam bi retim fiha temrun. E onda je neko je naišao u džamiju i jednu korpu sirovi hurbi donio poslaniku Ali Islam. Jer su voljeli Ali Islama, pa kad bi neko imao nešto donese, a Ali sallam to mi među stavima. I on je donio poslaniku sallallahu alaihi sada jednu gorku, veliku gorku urmi. Poslanik ali sallam kad je to vidio, vidio ovaj nevoljno nahrani, 60 siromaha, siromašan, ne može da oslobodi roba, nema para, ne može da posti, jer mladi ne može dura jedan na kamlu dura 60 dana, onda mu kaže, dođi mladiću, kaže, te sad bi haza, uzmi ovu gorku urmi i podijeli to kao sada. Podijeli kao sada. A on pita ali sallama, efkare minna, za ima neko siromašnije u mojej porodice. kada je podijeli siromašnje. Kada zato ima neko siromašnije u mojej porodici. Fema bejna la bedejha, ehlu bejtin ahleb ilaihi minna. Tako mi Allaha kada među ova dva kamenjara, među dva brda, nema kuće koja je potrebnija i porodice koja je potrebnija za pomoć i sadak moje porodice. Fadahke nebiju sallallahu alaihi wa sallam, hatta bede enjavu. Kaže, pa se poslanik, ali se nakon toga toliko nasmijao da su mu se putnjaci ukazali. Znači, što u nas u grohotom se nasmijao, iako nije puno se smijao grohotom. Ali taj ga mladić toliko naveo da je poslanik, ali se toliko se nasmijao. Vidite, učinio grije, nema ništa da riješi taj grije, dobija i korpu hudbi da podijeli i to sad vidiš, kaže, nemoj, vam, to je smo neko, ne moja koja šuraca. I onda poslanik Ali Islamamu kaže, izhe, fahimhu, ehle. Kaže, idi i nahrani sa ovom svoju porucu. Vidiš ti ljepoti. To je naš poslanik Ali Islam. E to je Islam koji ne tereti čovjeka više što može podati. Vidiš, čovjek učinio grije. I to nije mali, veliki grije na koji postoji sankcije. Nisi u stanju da ga realiziraš i sankcije raspravedeš, onda imaš ove blaže stvari. Čak imaš i namjeru. Ovim se hoće kazati, kad je čovjek iskren, iskreno se predao ovom njegovom poslaniku, ali vam, i Allah njegovog poslanika ali vam olakšavaju. E tako je poslanik, ali vam postupao sa svakim insanom, svakim čovjekom. I otkuda sad u nas da bude neka vrsta terora, neka vrsta neki, onaj tako napada jedine na kada Enes ono u talanu koji je deset godina služio poslanika ali vam za deset godina majka je dodala i predala ali da bi on bio odan njegovoj kući i da bi se slobodila djece imala puno djece, dva Enesa, da dadne i kaže Allaho poslaniče, evo moj Eneščić, tako ga je zvala u njej Eneščić moj, neki služi malo godio, će ti ti privuci. A ona je htjela da dijete tako izvuče, da dijete bude sa Islamom, da ga sluša, da gleda, da vidi da primijeni to u životu. I on je 10 godina, od 10. do 20. godine bio od Salama služio ga, bio uz njega, kada bi se on probudio, on bi bio uz njega, donosio mu vodu za abdest i sve ostalo. I kaže, 10 godina sam bio u porci Ali Tako me Allah nikada nije podviknuo ni na svoje dijete, ni na uruče ni na svoju jednu želju. Nikada nije udario ni životinju, ni čovjeka, ni dijete nikada nije smrknutog pogleda bilo koga poraca i Pa odkuda vidite ovakva ujvrma i napadi na islami Štemane, da su oni sljedbenici poslanika koji je bio tako, tako grub. A pogledajte da hadisi o tome govori drugačije. I da smo mi Bogom ovo prenosili do sada, ne bi ovi sliku imali ovako. Nego smo mi dopustili da ekstremi pronosi sliku islamu a ne mi. A ne mi. I pogledajte, ekstremi najviše djeluju na društvenim mrežama, a ne naša ulema. Uleme nema. Nemaju broja telefona, nemaju maila, nemaju otvornog Facebooka, nemaju ništa. Pa onda normalno, to će raditi ekstremi. I mene pitaju kamo, ja ne mogu pitati, kad je širijaski pravnik, pa dajte, idite gore u Jase, štrajkujte, prebejte u lemu i kažete, hoćemo u lemu na narodu, nećemo u lemu samo razrede i samo kabinete ljudi moji. I zato nam ovako stanje poslanik Muhammed, sallallahu alaihi sallam, najveći čovjek, najplemenitiji čovjek, najvjerniji čovjek, najumniji čovjek, najveći čovjek, 24 sata je bio dostupan ljudima. I sad pitate zašto nema uspjeha? Pa se krijemo jedno od Vi dobro znate o ljude koji su na, na položaju. Vi jedan ne možete vidjeti, prije ćeš u sresti i rukova se s tim nego sa tim nekim koji su došli neku, onaj, razumijete, poziciju. Zato što bježe od naroda. Oni samo od naroda opasno muslima. Čije mozge nema. A pogledajte poslanika ali islam. Svaki dan pet puta ima najmanje sretni. Plus su ono između. I stvarno bio dosta. Kogod je došao, dođe na starca njemu, kaže, uzme ga za ruku, stara žena. Bila malo i kad računima, kaže, psički nije dobra. On nije nije rekao, ostavi bogati, vidit ćemo drugim ne kaže buju nam šta je. Pa fino sa njom kaže prodaju je satima sa njom. Da je smiri, da je da lijepo riješ. i to je naš poslanik. To je simbol dobrati i ljepote. E to je taj poslanik koga mi trebamo drugima predstaviti ljudi moji. Nemoj da nam drugi predstavljaju poslanika. Nije to prava slika. Nego mi treba da predstavljamo poslanika. I ne trebamo mi kad neko nacrta poslanika u ružnom svijetu, da onda palimo tuđe zastave, to su njihovi simboli, njihove svjetlje. Ne treba da uberemo na tuđe ambasade, nego treba da govorimo ali salam našim komšijama, prijateljima, babama, roditeljima, u džamijama, da odredemo predavanja i da prevodimo knjige o njima. Čuli ste, mi smo nedavno baš preveli sa tim ciljem jasnim, tri godine radeći od 10 do 15 sati dnevno, pa nekad se 17 dnevno, tri godine smo preveli osam tomova, 5000 stranica muslimove zbitke hadisa da bi se pokazao poslanik ali se vam onakav kakav je smo prije smo ovaj citirali njegove zbitke da se pokaže kakav je bio. Vidjet ćete, kad ovi zapadnjaci koji danas govore protiv njega, koji se bore protiv islama i muslimana, čim spoznaju, poznaju našega poslanika Islama, islam, zapamtite dobro, voljet će ga bolje nego mi liječnika više nego mi. Oni to rade zato što ne znaju. Jer znanje je glavni uzrok svih grijeha, neznanje. Neznanje je uzrok svih grijeha što bi rekao Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala. Zato je na nama zadatak da znanje iskopnimo, da znanje polomimo, neznanje pravno, neznanje polomimo, da taj prav slomimo, da jednim ljudima kažemo kakav je stvarno bio poslanik ali islam, da mi u to prvo vjerujemo, pa da onda djelujemo i na druge, da drugi vide to ljepota, kakva je to dobrota, koji je to simbol ljepote, simbol tolerancije, kakav je bio poslanik sallallahu Pa ovo su dani kada na njega nam uspomene. Gledajmo što je moguće više da naučimo o njemu, što je moguće više da primijenimo o njemu, da bar jedan hadis prenesemo od njega drugima i da kažemo kakav je uistinu bio taj jedini čovjek koga Allah odredio da bude primjer ljudima da kad krana nekom fine Resulillah i usvetul Hasana, vi u vašem poslaniku imate divan uzor najlepši primjer. Dakle, da vidimo tog poslanika koji je bio od Allaha određen da bude primjer, da bude naš kapiten, da bude onaj koji vodi ekipu, koji vodi reprezentaciju i da mi možemo na temelju njega i njegovog na neki način povika i njegove forme da mi uzmemo zalat i da onda slijedimo jednog takvog poslanika, sallallahu alaihi sallam. Neka vas nagradi i one koji su organizirali ovo naše lijepo druženje, da da nešto kažemo našem poslaniku, ali i jer imat ćemo svi koristi, i oni koji su organizirali, oni koji su govorili, oni koji su slušali, oni koji su dolazili, i nemojte zaboraviti, ne žaliti, ni ono govorimo kad ovdje kavcima koji su i došli, jer znate da je poslanik ali rekao kad jedan čovjek uzme propisno abdest i krene u džamiju, jedan korak koji podigne na putu ka džamiji, njemu se diže dereća što a drugi onaj korak koji spušta na zemlju, njemu se praštaju grijesi. Pa ja kažem onima koji dobuje autima, često u dijaspori imamo ljudi 40, 50, 60 km dolaze na džuru na neki bakar jer daleko žive. Ja njima kažem svaki onaj kap vašeg benzina ili dizela, to je povećanje deređa kod Allaha, a ukidanje grija. Pa evo, Allah vam svako dobro dao da ste svoje vrijeme istrošili ovako nešto što je korisno, na Hajde je ovom prilikom našim družinima Allah da narede koji okružuje taj skup i nosi na nas salavat, na salavat na nas je kako Lema pravi a Allahu za nas pomolimo Allaha Đelešanu da ovi naredi koji su nas okružili, da uče zaista dobu za nas, da ona bude primljena, a od da se doma i prima i da niša Allah dava odrojimo naše društvo, da nam Allah dadne da budemo bolji mi naša djeca, da oprosti našim umrlim, da otravi naše bolesne i da našu omladinu uputi na pravi put, ja kulu kao mi rada, واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام